Da? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. the Music Info Dobrodošli u ovu Music Info emisiju u kojoj vas informiramo što se to za vikend događa u Rijeci, no prije nego što krenemo na sve evente povezane uglavnom s karnevalom, moramo evo predstaviti dvije gošće, s nama su u studiju Ivana Kosec i Monika Delač. Curke, dobro večer. Dobro večer svima. Evo, Ivana i Monika dolaze iz Rotarakta, pa hajmo onda za početak malo objasniti našim slušateljima što je to u biti Rotarakt. Može. Dakle, Rotaract je zapravo humanitarna udruga koja okuplja mlade od 18 do 30 godina i mi zapravo radimo humanitarne projekte kako bismo pomogli nekima kojima je više potrebno. I ovog vikenda radite jedan maškarani parti e, u, u, znaku Mulan Ruža, e, nekakav e, parti koji se događa u Bačvi i u kojem koji je namijenjen kome? Tako je, znači 10. veljače 2018. godine, ovu subotu. Ovu subotu, čekaj da bitno, znači, ovu, subotu. Dan prije karnevalske proslave. Tako je, četiri dana prije Valentinova. E, Rotara... Sjajno, da. sjajno. Rotara klub Rijeka u suradnji sa klubom Bačva mhm. organizira maškarani parti, pošto nam je vrijeme karnevala partije tematski, točnije Mulan Ruže tema. mm Znači evo... svi hm. moraju doći onako dress code nekako, kako bi opisala taj dress code? kakve to maske trebaju biti? onako baršun, pa crveno, crveno nakit, haljine, haljine, visoke štikle i tako. A šta muškarci? Možda malo provokativno, što ja znam. Dobro, <laughs> dobro. I muškarci isto u haljinama. pa ja se nadam da će doći u odjelima Ili u štiklama. <laughs> A više odjela neka, možda leptir mašna i neki šeširić. Ne ali crveno u svakom slučaju. Leptir crvena mašna. Tako je. Ne bolje crveno crno. nužno, ali da su sređeni u tom stilu. Dobro, znači klub Bačva, subota, maškarani parti. Tako je, znači htjela bi još samo reći da je Rotara klub Rijeka već 18. godinu zapravo organizira partiju ovakvog karaktera, stoga evo pozivam sve da dođu i podrže našu punoljetnost. Punoljetna obljetnica je je pa simboličnih 20 kuna na ulazu pomažemo prikupljanju sredstava u svrhu stipendije za izvrsne srednjoškolce slabijeg socioekonomskog statusa. Dakle, jedna lijepa, lijepa gesta, pomoći ćete srednjoškolcima da, da ih malo stipendirate, da im pomognete u njihovom školovanju, a evo i proteklih godina slične akcije ste održavali, kako su one prošle? Da, evo za primjer možemo uzeti našu najuspješniju godinu za mačkarani vikend, što je bila prošla godina. Dakle, mi smo skupili čak e, za dvije stipendije, dakle sve ukupno 20.000 kuna, tako smo svakom srednjoškolcu, to je dvoje srednjoškolaca, smo donirali stipendiju svakome od 10.000 kuna. Super, i imate li možda, pratite li ta, recimo u ovom slučaju ta dva srednjoškolca, e, kako njima napreduje, se čujete s njima kako napreduje školovanje, jesu im pomogle te stipendije, su upisali baš ono što žele. Da, evo na primjer kad smo imali božično druženje za nas članove, također smo pozvali te stipendiste, te su nam oni pričali kako im je zapravo to puno pomoglo, da su uspjeli u svojim snovima, uspjeli su upisati fakultet koji su željeli i da zapravo im to puno pomaže u školovanju i u svim ostalim potrebama. Evo, lijepo, nadamo se da će ove godine slična svota se skupiti. Hoćemo možda oklade, hoće biti više od 20 ili ispod 20, što mislite? Pa, više, uvijek e, optimistični. uvijek može bolje. <laughs> uvijek tako može bolje. Ajde, evo, idemo probati probiti letvicu, svakako, evo, ko Blanka Vlašić skočit ćemo preko 20 <laughs> tisuća. Evo, neka svi dođu, ponesu dobru volju i očekuje nas noć puna čarolije i ljubavi. <laughs> Svi u crvenom. Svi Sjajno. A evo kad ste već kod nas u studiju, Ivana, vi osim ovakvog partije radite jedan dugotrajni program eh, Mission Possible, dakle moguća misija, ciklus Venata. Da, dakle imamo ciklus Venata koji je zapravo počeo prije dva mjeseca, tako da do sad smo imali dva partija i očekuje nas još eh, pet eh, partija. E, tako da sveukupno ćemo imati 7 partija i cilj nam je skupiti sveukupno 21 tisuću, mhm. uvijek skupljamo više od 20, e, baš zato jer skupljamo za udrugu Rijeka 21, tako da simboličnih 21 tisuću. E, isto imamo neki ulaz, simboličnih 10 kuna i to se svaki mjesec zapravo imamo jedan parti i trudimo se skupiti što više kako bismo pomogli onima kojima je potrebno. Pa odlično, evo, cure, mislim da smo više manje sve objasnili našim slušateljima. Ponovimo, rezimirajmo, subota od koliko? 21? Oko 22 očekujemo. 22. Imamo nekoga na DJ pultu, Biće, će, neka muzika će svirat. da. Sve u znaku crvene boje, dođite maskirani i zabavite se s curama. E, cure, hvala vam e, na gostovanju i vidimo se u subotu. Hvala vidimo i vidimo se. A sad ćemo, evo, poslušati e, još vašu pjesmu, glazbenu želju, što to slušamo. Što slušamo? Lady Marmalade. Lady Marmalade. Cure, za kraj imali ste želju pozdraviti vašu ekipu iz Rotarakta, slušamo. Da, tako je, želimo pozdraviti cijelu organizacijsku ekipu Maškaranog partije, naravno sve ostale članove, a posebno... Posebni pozdrav našem Matku Lončariću koji je se zapravo namučio radeći s četiri cure, tako da svaka čast Matko. <laughs> Matko, šaljemo pozdrave, puce i vidimo se na e, Rotaraktovom Maškaranom partiju. Vidimo se. Vidimo se. Ah. A? Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info